pisan maneh kur langsung Anan nenen asiden lombong desa mekendang seroni Assalamualaikum ya al Ustad Gareng. Waalaikumsalam warahmah wal barokah ya al Ustad Fitruq. Paman tola Basayan gong. Citan wajitu. Ya. Syukron hafiran biidnillah fi qadratillahi ta'ala fi sihati wal afiyah. Bi ana hadalaili fi hajatin nadri pondok pesantren Nurul Huda fi haulisanah Allahumma ya Allah salamatan fi pondok pesantren Nurul Huda wa ustad wa tilmid wa ashabihim wa abisarib hidayatullah wa aswazika wa ahlihi wa ashabihi Ajna'in amma ba'du wah jangan jelak kok Allahumma salamatana fi hadal walimah. Alhamdulillah. Heh. Wayangan bengiki wayangan padat, pakeliran padat, Poro santri-santri padha ngetok ke Singarane Singarane santri nurun hutaknya macem-macem ya, Ha-ha. Anak ini Iya. Ya. Anak muridik Sanawiyah, aliyah, diniyah. anak bajingane ya ya la wong sing jenenge Kanjeng Nabi Mekamet Muhammad ayo kuwi diutus karo Gusti Allah kuwi supaya rahmatan lil alamin Hatampo samyo medali Wah, wayangan stereo iki nyambung kono. Sing jenenge rahmatan lil alamin ibarate bengkel. Mulane pondok pesantren kuwi ibarat bengkel. Heeh. Dajal nek bengkel kuwi sing teko kira-kira motor sing apik apa motor sing rusak? Motor sing rusak. Nah, mulane nek kepengin dandan-dandani nang kene, keluyane Abah Sarip timbang kiai-kiai liyane. -kiai Abah Sarif Hidayatullah kuwi bagaimana bisa dan manis caranya nguwongke wong. Kowe ngerti sih jenenge pingji? Wonge kaya Raden Sukasrana kaya ngono. Ning tetep disayangi karo Abah Sarif. Nang kene iki ora beda-bedake santri siji lan liya-liyane. Iya. Malah putrane dhewe Gus Joko kae saadi-adine -adi kongkon puasa lah bapak eh ora loh bapak ini pegawaiannya ya oke lah jajal bangun kaya ngono nganti mandek sing dadi santri ini do picek ora do perundalan ya ya semoga moga ono rezeki sing pada takon ke dari mana uangnya Abah Syarif ya jawabnya takonong Ustadz Bagong kayak piye kok eh piye kok aku rak mau cerita heeh ah, bila ah. sajroning ayat Quran wis nyebutake sapa wonge kang gelem takwa karo Gusti Allah kuwi bakal dirampungake kabeh persoalane lan bakal diwenehi rezeki sing ora disangka-sangka arah tekane ngono wah jan Ayo truk. Ini gong. Saya ini aduh kerja, kecerdasan gong. Saya ini zaman lagi koyong ini. Masyarakat lagi kekurangan. Kikiro-kiro caranya ngatasi piye. Truk. Ki terang-terangan ya truk. Mergane ki mumpung nang pondok pesantren Nurul Huda tak belakake. Nek Indonesia ki kepengin dandani masyarakatnya, kepengin makmurkan masyarakatnya, iso. Lah, kenang apa kok sang saya dinoki, sang saya terpuruk. Apa-apa saya munda, rakyat saya terjepit. Mergane pejabatnya sing ngurus negara kuwi orang duweni niat. Orang duweni niat, kanggo gawe nulung rakyat. Loh, kok beda men lagi nalikane kampanye? Wah, zaman kampanye kuwi cangkeme pejabat-pejabat kuwi jan wah muruk-muruk nganti ababe mambu bacin lae, Truk. Iya. Ning barang wis lungguh lali karo sing milih. Oh, ngono. Tapi ora kena disalahke kuwi, minggir. Iya. Lo aja nyalahke pejabat. Sing salah adalah kita semua, bukan hanya pejabat. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jane ora ngerti ora usah dadak. Wis Kanjeng Nabi ngono wae. Kanjeng Nabi iki tau paring dawuh. Dalam hadis takrir, takrir itu adalah perencanaan. Besok mben umat Islam kuwi pemimpine kaya singa, perdana menterine kaya serenggala, Serenggala ki apa? Musang. Oh, musang lenggarangan, lenggarangan. Petugas hukume kaya asu. Ning rakyate kaya wedhus. Oh iya, aku tahu kelingan aku diwulang karo Abah Mansur. Ya. Coba jajal diterangake, Reng. Siji. Sipate kaya singa. dupe kuasa padahal pemimpin-pemimpin kuwe asale saka partai dilalah partai kuwi njukuki sak comot-comot tanpa seleksi orang duwe ini basic kompetensi orang duwe ini jiwa pemimpin kok mimpin jadi ini bingung Lan delalah wong bingung mutusake keputusan. Keputusan yang diambil dari orang yang sedang bingung dadine mawut tergonta ganti Pemerintah ngedok-dok Undang-Undang nomor 37 tentang tunjangan kepada anggota-anggota DPR. Uh -uh. Duitnya wis metu. Ya. Diprotes karo rakyat, undang-undangnya harus berubah Berarti pemerintahan SBY dengan Yusuf Kala saya nilai kurang ada wibawa terhadap masyarakat. Oh iya, mentak ke Pak SBY ki ke tenanan. Jadi presiden kok diwaneni karo wakile ya, kok. Yusuf Kala ke wah jan ijlak hijrik slindas tekan dindi ora. Kaya-kaya ora kompak. Ang jenenge wakil karo sing diwakili kuwi rukun kuwi nek arep nyalon. Mengko nek wis dadi ya jegal-jegalan. La SBY kuwi wedi karo Yusuf Kala ki mungkin ya mungkin iki. Biyen nalikane kampanye presiden kuwi nganggo duwite Yusuf Kala. Ngono lho. Dadi barang saya ki dadi wis ora iso omong apa-apa kae. Oh iya iya. Ya iki yo ya suudanku muga-muga ya ora bacot kereng mentrine kaya serigala sipate serigala iki apa reng sipate serigala itu senengane ndilat ABS asal bapak senang ora gelem nglaporake sing ora-ora ora gelem nglaporake sing elek-elek nglaporane sing becik-becik mergi mergane wedi dipindah nggone wedi dipecat Oh iya ya. Terus petugas hukumnya kaya asu. Polisi, terus jaksa, hakim kaya asu kabeh. Diralat ora kabeh. Ono sing pejabat isi bersih dan berwibawa. 100. Ya. Sipate asu piye? Sipate asu kuwi jajal deloken. asu kae nek mlaku di tengah dalan opoan ono, ndase kuwi lempeng oh, ora ndase mesti mengong ini. ah ngerti pora? Jadi petugas hukum kuwi ora tuwajuh ora tumanina anggone jejekake hukum ning malah sing rusak hukum di negara kita justru orang-orang yang ahli dalam bidang hukum gajal apa gajal pingji dadekno hakim, apa kelakon ngerusak apa pingji tahu dari hakim hakim garis <laughs> oh, hakim garis ya ning ora kabeh ya rek lah iya lah sipate ngasu kuwi nek ana tai mesti mandek ngus ingus iya lah sipate ngasu meneh nek arep nguyuh mesti nah ngene iki sikile dijunjung siji apa ana ta ketua biro pembinaan spiritual sebuah partai lah kok manglik dadi bintang film porno? Lah ngene iki di handphone dan e. <laughs> aku yo alhamdulillah ora sadar tuku video porno. Goleki video porno Indonesia kangelan kok jebulane Maria Eva. Wah jan. Wah susu tro. Wah. Terus kayak pejabatnya saya ini mergane isin apa mergane kleru ora sing tersinggung ketua partene nah ngopo apa mergane DWI mencemarkan partai ora mergane apa tersinggung Yusuf Kala lah ngopo lah wonge gede kok peline cilik lah orang ajar Masya Allah. apa ora ana basa liyane saliyane kuwi reng ora ana tenan kuwi ha lek barake wong wedok kuwi basa arab apa torik ya truku turukun oh iya ya tegese piro-piro dalan ya dalan uyuh ya dalan bocah oh iya ya ya aku cobloko kok Orang tak dengan aling-aling. Pengalaman membuktikan. Program keluarga berencana gagal karena bedanya tidak mau terang-terangan. Apa? Zaman kondom tak cerita nih. Ono bidan jenenge Romiati. Urak mantan bojomu. Nah, dewa iki ono <clears throat> ana wong lanang heeh mm -mm. jenenge gondo gaweane tukang gambang kae wis sepuh musuh pasang kondom dekne iki tau lho truk piye dekne rak cilik to heeh kondome kegeden lah terus musuh nggarap bojone ngene iki sabare kaya ngono ki rak mrekecet to mrekecet ki apa cilik iya di dibedol kondome keri. Akhirnya, ah jaluk tolong si ngendang kon ke Kowe ke asu nane jan. ojo saru-saru. ini Gong. Sing jenenge wayang gue pegelaran baik dan buruk. Ngerti? Kayak mau menggelarkan Arjuna Sosrobau menggelarkan Doso muka. Dalang itu menggelarkan elek karo becek Iya. ibaratnya semut senengane gula lalur senengane telek nah tatkalane dalang nyuguhke telek sing dadi semut cangkeme menengo rasang gamblek kembali ke tempat makasih bacut kereng alam alaman ya tapi mau sing mau mau sarasa tak bacut ke kok saru aku saiki wis menep indriyo ora kena ngomong saru hmm. bisa klester aku Abah Sarip ki mbiyen tau heeh mm ono kiai pidato mesti ngawas semritan prit aku matur bah Kiai Mansur Hidayat niko mesake wong lagi pidato kok disemprit bedake antarane kiai karo polisi heeh nah, uh. sinten nggih kula mohon pengin kok bojone nom terus hmm. Mau lagi adus tak ingin kong. Adus bareng iki kecublak, kecublu kecublak, kecublak Oh, oh, yes. dah ya Ora, ya ora jebulane. Ya. Saiki petugas hukumnya ini mau. Lah, sipate ngasu kuwi senajan nang omah, ana panganan daging nang dalan ana balung mesti digaglak oh iya iya iya sipate asu meneh sapa sing menehi ...luyake... akeh kuwi mesti sing dibelani iya mulane hukum maut di negara kita mergane apa supremasi hukum ora bakal bisa cecek tatkalane manungsa isih eh, gelem milik marang barang kang melok kesusu keselak muluk Iya ya reng ya. Aa. Ah, ah. Ora mung polisi. Yang polisi tak belani. Sebab Mas Sutanto, Kapolri kita pernah mengatakan, polisi sekarang harus bisa mereformasi diri. Tangkap anggota saya kalau ada yang menyeleweng dari tugas-tugas pokok kepolisian. Oh ngono. Ah, ah mulanya Abah Sarip kena ngaso nih polisi sing elek ki Wah, was. Rungoke nganti mak semrepet. Kamangka polisi kuwi wis tak kandhake nang ndi sing paling jujur ming loro. Apa? Patung polisi karo polisi tidur. Ah iya. ya. Aa. Ah, ah. Lah nek nganti lah jajal wong main jebulane mburine sing gembongi polisi. Wong main maling lawet jebulane setore nyang polisi tak belakake wae iki. Ning ora kabeh polisi sing bagus juga masih banyak. Lah dari pejabat yang bersih dan berwibawa inilah kita berharap negara kita akan bisa didandani. Oh no ya. Ah, impossible. Ora mungkin, Reng. Apa negarane dhewe? Oh, cih. Iki rambute iki lho. Kowe sing kurang mundur, mundur ya ngono. Wis akeh blokinge kok piye. Kendange aji momyor kowe mengko. rambut endi to? Ki rambute mbokku. Iya. Ben mengandung hikmah. Ya. Lah, kuwi terus bacutane piye, Reng? Nah, bacutane kalau polisi pamane contoh ya. Ada sebuah kejahatan narkoba misalnya. Mas gendere mandek sih Mas. Nah. Utut-utut sih narkoba di, dicekel polisi cek nah diproses berkas acara pidana BAP dilemparkan ke kejaksaan iya si terpidana kuwi main uang dengan jaksa dan hakim sementara di polisi sudah bekerja keras jaksa dan hakim tiba-tiba memfonis bebas tanpa syarat jajal tapi sampai saat ini tidak ada yang berani mereformasi atau mendemo kantor kejaksaan. Yen ya aku wis tahu. Kapan? Koran wis butakan. Yo hati yo. Kajari, saya demo tak tang tang gelut ka kota Tegal. Headline halaman depan Suara Merdeka. Oh ngono. Wah tak demo entek-entekan diusir. Lah ngopo? Kalau terjadi revolusi sosial, kalau rakyat terus mulai gemes, rakyat terus mulai orang sabar. Pejabat kalau rakyat ya rakyatnya bajingan. Ngasu tenanan ini. Aku ki luwung misuh awak edw jadi ngantem ya awak edw. Iya. Iki pejabat sing elek lho. Iya. Sing becik ya rata hujat. Apa mana pejabat-pejabat sing gelem nanggap wayang. Apa milih dalangin entus. Nah pejabat sing gelem nangkap dalang terus berarti pejabat sing kepengin matine husnul khotimah. Oh ngono. Ah, saiki jan komoditas non migas kuwi akeh banget kesalahane wong liya. Kesalahane partai liya diler karo partai sijine. Heeh. Uh Megawati diganti Megakarti barang. Iya. Saiki bacute. Nah, petugas hukume kaya yowasu sementara rakyat kaya wedhus. Wedhus ki piye, Reng? Wedhus ki dikeki pangan yo ya mbek, ora dipeki pangan yo ya mbek. Kuwi kongrite piye? Contoh soal, Gong, kembali ke tempat. Iya, Pak. Contoh konkret setiap lima tahun negara kita menyelenggarakan pemilihan umum di dalam pelimu itu di dalam setiap saat pemilu. Aku mau ngomong apa? Pemilu. Nah, pemilu. Koroi kopokmu nganggo linggis. Di dalam pemilihan umum, ya, para pejabat-pejabat dan calon pejabat towo partai karo rakyat. Rakyat membabi buta, bahkan seorang saudara dengan adiknya. Uh -uh padudon nganti gelut mergane partene beda. Nang gonku ana. Apa? Biyen jaman Gusdur karo Madrais. Amin Rais kok Madrais. Bapak e melu Gus Dur, mantune melu Madrais dipegat-pegatke kok tenan. Masa? Ah, ah kamu kok Gus e karo Amin Rais medang bareng, jagongan bareng. Ya apa ora? Apa ora diapusi? Kesimpulan saya mengatakan bahwa tidak ada persahabatan dan permusuhan yang langgeng di dalam politik. Yang langgeng adalah tujuannya. Oh iya iya. Mulane pejabatnya ya omong, wong aku kaya ngene wae rakyate gelem kok. Ayo, sing arep salah sapa, sing arep kleru sapa? Wong aku kaya ngene wae kok pas kampanye rakyat do paten-patenan, rakyat do kapruk-kaprukan, samangan iki pitakku iki belang nang gondas iki maune iki ming 8 saiki dadi 22 iki gara-garane partene Megawati iki gelut karo partene Gus Dur kamangka Gus Dur karo Megawati nang kono kuwi omong-omongan bareng apa ora kapusan telek dibungkusi mripate melek diapusi oh iya iya Gus Dur enak wae wong ora weruh Jadi ini dijalui komentar bagaimana Gus saat ini Ya memang negara kita sedang belajar demokrasi. Yang namanya saling mengkritik itu adalah wajar. Loh, Gus Dur kan dikritik. Ya ndak apa-apa. Begitu aja kok repot. Neng wong hebat orang kaya Gus Dur. nanti. nang Setruk ping teh si urip ki Gus Hebat tenanan. Pak Harto kabare piye? Wah, Pak Harto ki jan aktor paling hebat sedunia. Aku wingi nyedak Imrono wong aku karo Tom ki CS. Kenal nang ndi? Nusa Kambangan. Oh iya. Pak Harto sehat walafiat, tapi mungkin nek arep di landrat mesti lara dan tidak ada orang yang mampu menyentuh cendana. Ini adalah tantangan. Iki mau apa Arif nawake calon Kapolri, Mas Sopo mau? Gue wakil Kapolres Jambi. Kira-kira bisa bangga menangkap koruptor itu adalah tujuan SBY, tetapi sulit sekali bagaikan koyo gerobak macet, kebelet nanggon lumpur. Sing dorong kile orang nganggo ancik-ancik mulane do kepleset-pleset. Ning opo kowe sebagai rakyat putus asa? Oh tidak, masih ada Allah Subhanahu wa taala dan masih ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai saat ini masih menebarkan syafaat di dunia maupun di akhirat. Oh iya. iya. Apalagi ada kiai kendir yang jenenge Syarif Hidayatullah. Ah iya iya iya. Sebab apa kok ono kiai kendir? Sebab apa kok kiai ini modele kaya Abbas Syarif sing gemblong ben gelem tetulung, sing geblek mandet, sing edan iso dandan-dandan, sing kentir ben iso nggunakake fikir, syukur ditambahi zikir. Oh iya iya. Lu wong pensiunane bajingan timbang asale kiai jebulane maling ora konangan. Oh iya. Ngono ya, Reng. Iya. Jajal kalau rakyat mau memberi pelajaran terhadap pejabat kampanye tawa partai, tawa dagangan, ojo dituku mlebu nanggon tempat pemilihan suara, suwek-suwek, di disek-sek, disobek-sobek. Oh iya iya. Sehingga pemilihan umum di Indonesia gagal total bukan karena keributan, tetapi perolehan suara tidak memenuhi korum sejumlah masyarakat Indonesia. Nembe buangko pejabatnya. Nah, lawan pejabat kaya kirek kaya ngono ya rakyate kaya wedus kok. Iya. Mulane kiai sing orang gelem melu partai kaya Abah Sarip ya hebat tenanan. Nek kiai sing melu parte, asli kudu kiai kuwi lonte kuwi tenan. Alimun facir, ya kuwi kiai sing sipate lacur. Wingine ana pertemuan nang Semarang, Habib Lutfi terus Mustafa Bisri, terus kemudian dari berbagai lapisan Muhaiminan Gunardo, terus kemudian Kiai Dali Langitan, semua kumpul mengingatkan para kiai-kiai sing partai, silakan cepat kembali go to basic, kembali ke pesantren. Sebab apa? Yen ora kembali ke pesantren, pola pendidikan Quran dan hadis serta mentalitas bangsa Indonesia bakal terpuruk lama-kelamaan. Oh iya iya, reng ah jadi ah. saiki sing salah sopo sing salah kuwi siji kepiting lorone gong sebabe sing salah gong ki mergane digantung lah kepiting dibondo oh iya sing salah adalah diri kita maka dari itu stop menghujat daripada menyalahkan orang lain lebih baik kita ngaca diri goleki lan metane keluputane dhewe oh ngono ya rek ah. mulane 21 tahun pondok pesantren Nurul Huda muga-muga dadi ajang silaturahmi ajang menyamakan persepsi satu penanggungan, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia tercinta. Nah, yen ora sing kliru, dielingake, yen ora gelem, meneng. Pasrake karo sing gawe jagat. Pokoknya positif thinking wae husnudon wae dongake muga-muga sing lali dandang elinga Allahumma amin oh genderipun roro mung sembilan moci ro kadhep tes nyawang Kedep, bintang tamune teko truk bintang tamu tamune tekane yaene nek kelase buyati ora apa-apa nek kelase mengindah laras koma bedunduk kaya ngono iki jan mbok sing sembodo kadang kala bintang tamu teko kuwi dalange malah kalah wibawa kene lagi cerita menggene prabu duryudana sawang nami ratu saking sabreng Ure! Bintang tamu teko. Kijane bintang tamu apa bintang asu? Ini arep teko ya ora susah ndadak caper cari perhatian. Srut tiba-tiba di Ha nah, iki ya peringatan kabeh. Ning wong piye maneh? Wong jenenge seso-seso sifating manungsa ki beda-beda siji lan sijine. Ya mong aku ngeling ketok gelem ya syukur ora gelem ya ora sampe aku. Iki mau ana pitakonan pancen reng. Kenang apa dalangan tus kok ora gelem gunake sinden sing terkenal, sinden kang berbobot, sinden sing wah dan lagi jadi maestro. Terus terang blakotan saya itu ndak mau disaingi. Nek aku menyuguhkan wayang kulit, biar penonton fokus terhadap wayang kulit. Wayang kulit pegelarannya tak bagi jadi papat, masing-masing seperempat. Jadi umpamane ono bintang tamu, Proporsine mung seperempat yaitu membantu ning ora ngurugi karo wayang. Eh ngono. rino wengi nyorek wayang, rino wengi gawe iringan, rino wengi melek bengi, kepengin piye carane wayang bisa dadi maestro kabudayan. Eh ngono. rino wengi nyorek wayang, rino wengi gawe iringan, rino wengi melek bengi, kepengin piye carane wayang bisa dadi maestro kabudayan. engko dikaya ngono eno tegese kuwi ayo do bareng-bareng nyengkuyung padha karo dagelan ya dagelan kuwi le dagel ki yen iso kuwi ana kontekstual utawa ana hubungane karo cerita aja dagel karepe dhewe heeh mau bagi aku nonton pagelarane Warsena Celeng nanggon kraton jare mun ini wayangane klasik mergane nganggo gamelan Kiai apa Gondorejo apa Kiai apa Jarene mon ini klasik pagelaran sakral, kok malah bintang tamu ini didagan pelawak iki jempalian tur karo mendem. Ngono kuwi. Lah, iki kaya ngene iki yo seso-seso sing ngarani maneh, ana sing tekan, ana sing ora. Aja dipaito, kemampuane manungsa ki dhewe-dhewe ya, Reng. Betul. Nah iya. Dadi ora kena dipaito. Mung aku ki yo mung urun-urun rembuk yen wayang iki nganti kurugan karo saliyane wayang luwung diwalik wae wayang interaktif dadi wayang ngiringi campur sari dudu campur sari ngiringi wayang no iki pendapat lho kena setuju kena ora sing kesenggol atine aku njaluk pangapura sing akeh Betul. Lah iya ana kuwi. Kaya komentator sepak bola. Lah wayangan bandingan yang ora seru-serunan no, oh, kalah ya. Iya. Kono seru-serunan sabet kene seru-serunan abab. Iya. Budelani sugeng dalu. Sugeng dalu. Nggih, Wah, Kok awet muda. Amin, alhamdulillah. Menarik lebih lama. <laughs> Rayini pun tesi gesang, napa? <laughs> Ya alhamdulillah tasih to. Walau wingi SMS kalian kula. Mas Entus, kula kangen Mas Entus. Nggih sami, Mbak. Njenengan sami nempun. Nggih, mbok tindak mriku lho. Nggih. Kuwi seneng arep gambleh wae. <laughs> Aja. Aja mak. Ojo mriku dereng, Dik Entus. Kula dereng. Kula saniki sibuk, Mbak. Mm, kula oh, saniki. Saploke kula tambah bojo niku dadi oh, kegiatan nggih. Kula stasi nek madet dadi kiai. Sinten? Panjenengan. Kula niki kiai ning Kiai Asu, Mbak. <laughs> Aja aja nyebut aku kiai. Kula niki tesih belajar dateng sinten kemawon. Rorororong hanye. Ga. Janji... Swantenipun ngaten nika jamunipun menapa mbok nika sinden-sinden sing nem-nem ditulari pengalamane. Nih. Oh, ngaten ta. Nggih. Kados kala rumiyin menika lho, Mas Entos. Nggih. Jamunipun nggih. Nggih. Kencur. Oh. Madu. Kencur madu lajeng. Kunir. Kunir nggih leres. Jeruk nipis. Nggih. Sing setunggal niki sing rada angel. Oh, napa? Ndoke mara Oh, ndoke mara tuwa niku berarti bojo nggih. <laughs> nggih syukur. uh, eh, saniki kata eh, menurut Profesor Hembing itu kembalilah ke tanaman-tanaman ciptaan Tuhan sehingga kalau Tuhan yang menciptakan Tuhan bertanggung jawab mulane kulo saniki tambah kuru mergane kulo saniki mboten mangan-manganan sing mengandung bahan pengawet oh, wah bahaya banget Atmanto niku lemu e, senengane pendina mangan spiritus. Lah nggih niku wau kula sawang kok adik kula nang kok sing lemu mung rambuté ora. Sinten kula? Nggih. Aja ngece. Niku kula rambut kaya ngeten iki sing nyemir niku ku malaikat. Sunule mangan. Lah mongkone ana wong mangan aku terus des blet ngising. Nyewai janji yo. Selendang biru Selendang biru Among enai Rokok mas dikin siap Mangki Arampung podom lebet Metaraman Ngiringi jenazah jengkar wong setiamu yagane bareng yo endang biru basuki ora muni lagi mangan tetep ono tetep ono janjimu yo. cengono kuna monggo sakit tak dikin jaluk arang-arangmu kalian budhe ati doctor Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyon pangapunten Mas Petro. Ana ampun, Dik. Sowan kula menika radi randha tinjeng kang sepindah dalem sowan panjenenganipun Abah Sarep nggih nembe sepindah menika dereng ngertos merginipun. Menggone Nggih. Tapi ki mau keblasok-blasok, Cak. Seksine kula Mas Petro. Nah, Dados mboten ngerti panggone wae keblasuk-blasuk kek pun dicegati kalih bocah ten parkiran mriko. Mudhun padha bingung ngerti endah laras iki kok Abah Sarif nekake bulus jimbung. <laughs> Dah. Kok ya bulus eh, jimbung iki sih. Niki rayi kula. Kerna to. Sanes, menika diajeng nyimut. Oh. Nggih, sowan kula mriki kalih, kalih diajeng nyimut menika anu pun dawi penjenenganipun Kang Mas Muhadi. Aku bareng basa weruh imut iki weruh koyo arep mutah iki dah. Lho kok mutahipun lho wong kaya jambe sinigar gar kaya ngene kaya mutah piye lho. Pripun cak dikira jambe sinigar iki? aku karo nyimpi nak kaya jambe sinigar gar kaya. Kowe? Heeh. Karo kae? Sawangen lho para beda lambene wae bek padha. Oh iya. Irunge wae ya padha lho. Iya iya. Eh, lah iya. Aku jan ora kalah wong piyayi kok menik-menik kaya aku. Alah, kowe jan menik-menik lek kae kaya benik atom. Kowe bom atom. Iki jan iki iki bongkote ndi pucuke ndi? Aja sia-sia kaya ngono lho. Piye iki, Cak? Iki seneng banget ya. Awake dhewe iso teko ning Kowe termasuk sinden gendere muni Mas, gendere muni men ora kaya pengajian, gendere muni. <laughs> kaya piye sinden piye? Kaya SGS. SGS ki. SGS semene iki sinden SGS mung kowe. SGS ki artine apa? Sinden gegeden susu. Mbok aja kaya ngono to ya. Iki ngene kan ya hasil pembinaanmu. <laughs> pembinaanku. Masya Allah. Alah, jangan ngono sadurunge to Wiwit ku yo. <laughs> Loh, kathokmu jek ning aku tak simpeni. Iya, Ayo iya, aja kaya ngono. Eh, Mbak eh. Wiwi kuwi kena nek turanku. Al fitnatun minal kotel. Eh, itu? Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saya tarik sebuah kesimpulan bersama. Leres boten ngendikane Mbak Endah kok. Leres lho. Mbak Endah? Nggih. Eh, cobi belajar anu uh, beriktidal ki apa ya? Ruk, anu, duduk di antara dua sujud. Ah. cak dikin riyin. Tapi ah. duduk di antara dua sujud. Setunggal kali tiga. Nang, cak. Duduk di antara dua sujud. Oh, ngono. Cak dikin riyin. Tapi ah. duduk di antara dua sujud. Setunggal kali tiga. Nang, cak. Duduk di antara dua sujud. Oh, ngono. Kowe tiru-tiru. Dah. Ribon. Kowe tiru-tiru cak dikin. kira aku bodho tenan. Ora ora ora kowe lungguh. Nah, wis kaya ngono luwih sopan. Nek sindene wis lungguh tukang potone ora usah jelalatan. Sunui senengane. Kowe iki sing penting saiki ngene ndak? Iya, Mas, biasa. Iya, biasa wae kok. Porsine ora sah kakek, engko malah nyaingi dalange. Oh, nggih. Pindah malih kula nyontang ngapunten nggih, Pak Antus. Pak Antus. Pandus. Ndus. Endararas nyuwun pangapunten Pak Ndus. Oh iya Petruk kandak no karo. Eh, cangkemmu. Kandakno karo Endaras aja dibaleni yo. Nggih, Pak Ndus. Wah, jan ana bubu kejer ya melu. Melu mangayu bahagia. Nggo, sak dipurbo. Pripun nika? Ayo nembang. Oh. Kene bangun ndak gelo men dalange kesaing. Ah. <laughs> Oh. Dalang itu pembawa cerita. Oke. Okay. Ya. Mau <laughs> karo cak, cak markapen ora disengaja ning. Gimana <laughs> lucu. Nyun, tantang gula dindinganipun Mas. Hmm. Wigatine bejane kleru larase Moji, wigatine kaya aku wigatine jane iso aku timbang dalange heeh asine apik kowe apik aku wigatine oh, eh, gawane gamelan apik-apik kok gamelan dhewe lho aku kur ngetes kupingmu jan <laughs> oh, wigatine ing dalu puniki kecak eh, dikin ora teges pamer handphone ki ora guru praktis secara teknologi ngono kuwi mapan wonten pondok nurul huda Plosorejo rejo kang telatae hey. Ploso Rejo ki mungsuhe Ploso Jenar. Sengguni. Mangga ing ucupipun. Radi ngedoh miki, Mas. Men ora bengok. Ambal warso selikur yekti. Jane nek ape selikur warsi. Terus. Terus. terserah sing nggak gawe toh iya rasa cerikis dalam cerikis kalis ing sambi kolo amin samudaya nipun nino nanu nanu nanu nino nanu nanu nanu gapsekai hiburan dangdut gandrung dalang sutir lan dalang gemblungi abah sarip kang joyo tepuk tangan untuk pondok pesantren Nurul Huda Sak dikin. Wonten dawuh, Mas. Pak sudir jan sabetane beda karo padatan. Eh, heeh. Saploke duwe demenan iki terus dadi semangat. aku ki yo gagas, aku ki dikandani jare Pak Sudir duwe demenan aku. Sudir demenan. Wong busek SMS e gak jedak kok. <laughs> Ora konangan karo mbokne bondan. Jarene arep lunga wis mulai nyater motor tujuannya orang jelas sih bone bondan wis mulai ngangkat asbak nang di ngono ki dhek terus priut terus cukup lulang nyorek kan kuwi nyorek jebulane oh molek aja buka rahasia kowe saya saiki ora tambah lemu kowe aja demenan orang bakat Tak ajari. Takon cak dikin Nggih cak. Lah aku ngono santri iki sing apik iki ya manut dawuhe kiyaine. Contone. Ah, paling ora nurun apa yang telah dilakukan kiai iki santri ini kudu iso nuruna sing apik. Ah, lah aku bojo loro iki mergo abah ya loro, dadi aja aja padha bingung. Ada pendapat lain? Marhaban coba. Ini diskusi panel. Saudara marhaban. Enggak coba. Tiga emik, Ada. cepet, nang cepet. Kalau masalah istri dua itu apa dengan saya lebih dulu saya. Ayo. Iya. Saya tahun 70 mm. sudah punya dua. Oh. Sampai sekarang masih rukun tuh yang pertama. Ya mangan Jadi bagi saya Islam tetap memperbolehkan itu, saya nggak akan mempersoalkan masalah ini. Karena sandang pangan derajat pangkat jodoh loropati itu Allah yang punya. Diwenei bujo cuci perang di ya Noyono. Ngantek tuwa diwenei bujo yono ya Jadi ini tak tak ke ke ya. yeah. Rabi loro utawa utawa lebih itu Quran itu memperbolehkan boleh itu berarti bukan perintah Ya. Boleh kuwi hukume apa hukume wenang. Hukume iki hukume ana sunah, ana makro, ana haram, ana wajib, ana jais, ana meneh wenang. Boleh. Kanggone sing mampu, sing ora mampu aja. Rungokke Mas Rongga. Dek niki ning demenan. Demenan kuwi kena sebab kuwi salat silaturahmi. Waton ora dadi penjahat kelamin. Oh iya, beda ya, Dra? Beda. Lanjut. Lanjut. Sesuai karo ajaran apa? Ini kan hubungannya dengan Nurul Huda, Mas Dikin. Mm-hmm. Umur 21. Dua menuju satu. Artinya loro-loro dengan tunggal iso menyatu antara nih para ulama umarok antara nih dalang karo pengrawit antarane seniman yang lain dengan dalang antarane kedua perbedaan bisa satu sing lanang karo sing wedok dua perbedaan bisa menyatukan beberapa perbedaan perbedaanku bisa menyatu akhirnya apik nek anggepe aku umur 21 artinya dua menjadi satu itu perbedaan pendapat Iku merupakan suatu wacana. uh, saudara Marhaban, supaya okay. jangan berbelit-belit. Uh, ke intinya saja bagaimana? Intinya adalah wong kuwi siji semeleh ning Gusti Allah, nomor loro yaiku mau apa sare laku utama. Ah, saudara Marhaban. Oke, okay. semeleh ki apa? Sebab sing diselehke ki barang. ati. Ah, saya lemparkan kepada regu B, Cak Dikin. Semeleh ki apa? Ini. Ngagemo ali aliku. Lanjut endak laras. cerdas ora kaya cak dikin kanggo mikir diselingi lagu wah wong wicaksana iki ana kowe lanjut ndak lamun ambane apa mansur eh keterangan Cak Marhaban melengkapi dan menyempurnakan. Yo, Cak. 21 tahun Nurul Huda. Ini menurut penjenengan yang yang jelas pada tahun yang ke-21 ini ini dari kenyataan yang ada dari dari yang tahun yang 20 kemarin okay. Mas Endus ini adalah yang termasuk luar biasa puncak puncak acara ini sungguh luar biasa. Allahu Akbar. Alun-alun sampai penuh dengan parkiran dari mobil penjuru Indonesia hadir di, di sini semua ya. ikut memeriahkan ulang tahun pondok yang ke-20. Maci, ya tepuk ya. tangan yang meriah. Ya. Dari kelompok motor antik klub Indonesia. Tor Abah tadi siang mengatakan, mengapa setiap tahun diadakan ulang tahun sebesar ini? -ha. Karena Nurul Huda tidak pernah merasa bangkrut. Ya. Wong sing sugih lan melarat kuwi manggona ning mentalitas ya Cak ya. Ya Mas Marhaban ya. Dudu nanggon akeh duit sebab iya. ana wong sing duwite akeh jabatane wis dhuwur ning mentale tetep kaya pengemis. ono malah saat dhuwure pengemis ana meneh mentale koyo garong hmm. satu hal yang patut ditoladani Mas Petro nggih Abah Sarip itu tidak membedakan satu dengan yang lain. Semua diberikan rasa kasih sayang yang sungguh luar biasa. Janjane Indonesia yang saat ini diporak-porandakan dengan berbagai macam bencana, iku janjane mergo kurang kasih sayang ah, antara menungso menungso jilan lan sijine. Di Jakarta ki dielingke, Jakarta banjir akhirnya wabed do bingung tulung tinulungan koncolan lan kancane sehingga padha kabeh dadi wawuh dadi apik dari dulu tidak mempunyai kasih sayang sekarang mempunyai kasih sayang di balik bencana ada hikmah betul sekali ah, ah. mulo aku mau yo komentar njelemong nang harapane konco-konco maji piye nek calon pemimpin sebelumnya digodok dulu di pondok pesantren Nurul Huda muka-muka Gusti Allah ngijabah ngijabahi bakal dadi manungso kang sak butuhe dunia kelawan akhirat lahir kelawan Batin. Saya iki tim pencela yang diketuai oleh Agus Kentus. Silakan untuk berkomentar masalah pondok pesantren malam hari ini. Niki, Selang. saya sebagai pencela atau niki? Tim pencela. Ini. Kak wani. Kak wani aku masalah tonggo dewi. Yes, pokoknya apapun yang terjadi pondok pesantren pesantren apa santrel iki lho tegese jare mencelake kan kudu ora iso pas kudu diplesetake heeh pokoknya ya ndak ada cacatnya lah semuanya bagus ora ini ngono ngono elek kuwi tetep tetep ono cacate wong manungsa kok nggih po nek cacate ngeten mawon teblak-blakan saja biarpun saya dikatakan apa ya ndak apa-apa kena apa ya no ya nek nyugu yoga-yoga kok segane mung dipincuki terus guys gitu aja genah nek niku kesehatan mergo gak tilasane wong liya ah itu bagus uh, bagaimana eh, eh. moderator oh ngene dos iki lunga dhisik kena lho rek kendus eh kowe kok membo warna karo jenenge dalangku to lho Agus kentus tanpa es Oh lah nggih nek sakjane nek dalange kalih kula niku sakjane niku sing genep kula nek ah, ngene lho, kembali kepada pincuan. Lah, abah itu akan mencari praktis lan sedep. Ah. Sing ditiru wong nyambut gawe ndok sawah. Bener. Ah, kesel awake mangan nganggo lawuh apa wae, sing penting kuwi ngelih. Paham? Oh nek niku mboten niku, nek kula ling nandhai mboten niku. Mergo nek sego pincuan tenggene godhong niku bak anggone niku mboten saka turahane wong liya tegas bekase wong liya iki murni saka awake dhewe pinjukane niku oh. Gaten, dadi abahe niku mboten gelem dicampuri bekas piringe wong-wong mboten gelem apa enak kok pincukan dienggo wong liya neh mboten enten oh ngono ya sik sik okay. protes iki mau sing gawe masalah kowe dhewe kok sing jawab kowe dhewe iki piye lho lho tegese iki ya aku iki iso nyalahke niku dosa benerake aku tanggung jawab kok sak Ah, saya kembalikan kepada anu anu Bu ini Bu apa namanya? <laughs> Bulani, gimana Bulani? Ini para dagelan-dagelan apa ah, ada berselisih paham? Bagaimana? Anda bisa menengahi? Yes, ben dosa karepe dhewe kono. Masalah pincuk kok digawe rame ora. Ah, nang kene iki Gong, dadi dua perbedaan pendapat tetapi menjadi satu. Nah, satu bukan hanya itu saja. sing jenenge menungso ke tetep ora sampurno tapi dari ketidak kesempurnaan itu meguru karo wong liya utawa nyonto karo sing becik tinggalane Kanjeng Nabi Insya Allah pondok pesantren Nurul Huda akan menjadi lebih baik daripada tahun-tahun ini nyatane tahun iki luwih apik timbang tahun wingi ta nggih yeah. kaya ngono kuwi apa meneh abah saiki wis mulai demokratis kira-kira usule santrine sing kira-kira mlebu ngakal lan realistis dilaksanake. Ya wis kono. Ana kowe. Ya ora. Nek mbuyon iki apa kowe? Bajingan kowe. Ora gelem do tangi nang masjid. Kon tangi subuh. Selentiki kontole kono barang kowe. Pasen. Wes. Ben apa sare pecah. iya wong jenenge ya kuwi kok. Mas Petro. Yun. Mumpung aku eling. Apa sarep ngendikan Mas Markaban Apa sebabe saben tamuku sinok kene kok olehku nyugoto nganggo pincuk kuwi ana karepe karepe pripun apa pincuk pinten-pinten sing penting cucuk dadi rakyat yang sidak disyukuri ya ah, hebat ya cukup apa nah, tepuk tangan pincuk iso kuwi pincuk ana artine neh apa kuwi pinter lan cukup dadi dadi wong pinter ning iso nyukupi kepinterane kuwi. Ana maneh. Apa? Pin kuwi bojone Hatmanto jenenge Pipin. Cuk kuwi dincuk. Syukur. Wah, iki nek tiba nang nggonku kok mesti sing reget-reget to, Kong. Karang aku tempat sampah kok piye? Oh, ya, tapi Abah Mansur kulaturi paring wewaler sakjeroning lagu penjeringan menawi midanget lagu tombo ati pertama yang buat dapur rekaman ngalian pondok pesantren ora saya ditabui yo ya, bah bah apa apa Mansur apa Mansur aku ki wis wis sore ki ngomong oh, sing urung metu apa Protaruna, prota. Sing metu bayem tur. Bayem tur, nggih. Tapi bayem tur dijeguri kangge kalimah-kalimah eh sair-sair Islam saged mboten? Ya, wali-wali mau ya wis apik kok. Wis apik. Nek wis apik monggo kula aturi nugasaken salah setunggal presiden Hmm. Ing kalembet dugi wau kancanipun Endah Raras. Wis ah. sing kemari ali-ali male, ugem ana agamamu pamriye. Ah, nggih. Aja lali manembahmu. Oh. Nadyan repot pakaryamu becike, eling ana pangeranmu. Eh, nino hatiran, ya terus. Eh, antara lain sing ngono kuwi. Nggih. Nyoh liyane ya, aku wis mau sore bayaran aku wis ana. Hah? Arep mulih. Saniki. Enggak mau utangmu Nggih mangke wong kula mawon bayarane jelas kok. Bendahara. Ya, eh, Ayo kene kene. Heeh. Sinten nomine? Kowe pinggir truk. Iya. Gantian karo AA. Iya. AA sapa? AA Dir. AA Sudir ya AA Dir. Mbak. Dalam. Selamat malam. Selamat malam. Napa? Selamat malam. Selamat malam. Wah, jan semengkling tenanan. Jenengmu Molek ya? Lah niki penyanyine tasih gadis dadi niki sik semengkling. Oh iya, jam 4 mangkate kok ngomah. Lah terus? Monggo, ajeng nembang napa? Jenengan namine sinten nggih? Tepangaken dalem nyimut tak dalang. Ah, ngemut. Eh? Niku mangke. Imut. imut oh imut ya oh, imut kuwi eling ya nyimut Pak Dalang oh nyimut monyet Pak Dalangan budek ta wis suwe ngaku winginane tuku kebo e jaro gong tuku kebo regan piro tak wangsuli lanang Ah, sing takon ki yo budek meneh wis ngerti aku semaur ngono, gong tuku kebo regan piro? Lanang. Oh, ya murah banget kuwi. Ah, ora sambung. Ya. Saben bengi, ya. Kaya kena Sri Huning Mustika Tuban. Aku sing seneng ki refe kuwi. Niki dalam dua kali. Sing refe piye ya? Ndah piye ndah? Sri Huning wis meteng tuwa. Sarene Wiratmaya aja gelo awet-awet. Enggak, Mbak nyebut. Sri Ya. Sri Huning mesti kutupin. Lakukan Krishna. Arbape Seroni. Arbape Seroni. rasa ilmu abasarif ora mung dana rasa awujud segahan ning dana rasa awujud panganan batin sawetara di luar agama adalah kesenian gong seni adalah ungkapan jiwa ayo mut aku ki ngene ya gong iki ya mung panemu lho bisa ora padha iso ujarku lagu yang berwatak sebab kabeh lagu ki duweni kejiwaan duweni watak dhewe-dhewe Uler kambang jenenge wae ular kambang trimo alon-alonan kok didangdutake apa ora ana dandut-dandut liyane sing iso mewakili ngono lho Piki ki anu ki menurut pendapatku lho Kong, iso iso iso kena melu, iso kena ora. Wong penemu kuwi cacahe ora beda karo cacahe wong, ngono. Lah, sing iki Sri Huning ki ka anggitane Ki Sukron, karangane udu karangan. Heeh. Apa anggitan sebab maune wis ana. Jukut inspirasi saka lakae kutute manggung nggih nggih nah utawa saka lagu bintang kecil Sri kuning mesti ketuban amat banyak. Iya. Jadi wong saiki sing berkarya ki ora ono. Iya. Anane nganggit utawa adaptasi. Adaptasi ki apa? Penyesuaian. Heeh. Ya, saiki Ah, waktuku kurang pirang menit iki. Hah? Aku mau didhawuhi karo Abah Sarip aja nganti punjul saka sak jam seprapat. Iki wis ana sak jam berarti mung kari seprapat jam meneh. Hah? Hah? Sing merintahi kono do sampean. Demenan me ora jedak kok merintah aku. Jenenge sapa Mas? Jeneng bocahe jenenge sapa? Wong Allah. Kul buang sopo itu. Ya tenang lho. Ayo. Ki mumpung nang kok. Aku seneng karo Pak sutiri iki ya. Sing ngendang orang utek. Jebulane sing ngendang Pak mantep. Kebetulan iki bar-bar iki ngomong hat-hat. Apa Mas? Ya mau aku ngomong ngono Pak mantep ngono apa ora? Enten ning budek wayangan sing ngendangi Pak Mantep ora cocok e reng ngondong neng Pak mantep, blung ngono kae sing ngendang ora ngutek basa ngliri Pak Mantep kewedet <laughs> mak plirut wis hat mantep hat hat hat memang Pak Mantep pirsa apa ora hat hat mantep ki yo asu tenanan dheweke ngertos Mas malah nesu Mas <laughs> Mengkaji sing nyuwunke pangapura kula ning sampean ketah mbayari kula. Ya akhirnya cucul rakat gara-gara mung sing ngendang orang ngutek kuwi. Ngoyo ngono karep demenan gitu. Tenang, mbokne bondan ora apa-apa, tak awasi karo aku. Ini harap demenan ya paling ora bareng. Wong demenan ki wajib hukume sebab saka tembung linggane demen. Demen kuwi seneng. Dibedakno antarane demenan karo penjahat kelamin. Nah, menane sajroning sasi suro iki bisa bisa-bisa ngurangi tumindak laho. Laho kuwi tegese tumindak sing ora berguna. Apa mana kok tumindak dosa? Ya. Pak sapa? Pak Parjo. Ojo seru-seru Kan kono ora ya. Ya. Mas Joko Timun katuran lumebet nyekar sinom pari jodo utawi menapa kemawon monggo yo yo waung lăng lăng lăng lăng lồng Aku ki kon cepet-cepetan paling gampang yo hat serpek tersingkat hap. Irunan bas. Tanggal 16 Maret aku bayangan sing nanggap Cino, Klenteng. Nah, nanggon Megelang. Aku ora penyilih gamelan wayange Aji. Karo wayange Agung, karo wayange si Han. Ya. Sewane sing rada larang. Heeh. Mesakno ki bocah yatim. Mas Joko lukisane Abah Sarip ingkang nuding ngangge topi laken kados koboi menika ngagem kacamata cemeng menika anggitanipun panjenengan nggih Mas nggih Alhamdulillah injih Pak Petro Injih ya anggit ya anggit <laughs> wong minyonto ya Ajeng nembang napa Om Nggih menika gandeng ulang tahun Nurul Huda kedah laku utama oh kudune sinom sinom ah iki sing ngiringi penyiter picek mau jan ampe tenan wah tenan abas arep iki wong edan ya dirumat wong picek ya dirumat jan abas arep iki tau reng piye ditekani ngomong bah kula dipun akan mugi-mugi dagangan kula laris Abah takon, kowe iki daganganmu kuwi apa? Sampun taken tobah, sing penting dagangane kula liku len awake niku nek bengi. Jan apa Sarip ki tau, Reng? Piye? Ditekani ngomong, "Bah, kula dipun dongaaken mugi-mugi dagangan kula laris." Abah takon, "Kowe iki daganganmu kuwi apa?" sampun taken tobah sing penting dagangane kula liku le nawake niku nek bengi ya wis kono bali yo sebulane sing jaluk donga kuwi lonte ah pengalaman terburuk ning dilalah adile wong sabar adile wong jujur bocah nakal iki mau let ora gantalan sasi ana ingkang mengku nikah terus abad dikabari. Nah, jadi untuk hero, entok sinergi. Jadi pondok pesantren ini ya Mas Joko ya. Tempat untuk mencari sinergi, tempat untuk mencari pepadang bagi orang-orang yang peteng, ngudari bagi orang-orang yang ruwet. Gini cara aku ya, Cok. Cok. Dalam. Ayo, nah, ya, ndang diwangsuli to, ora kaya wong idiot ah. Hmm. Ayo nembang. Pelok nih. Pelok. nemo roji nolat dolaku tomo niru muridmu iya dan wayangan elok aku nolat dolaku sing senggak berarti wedok sing gampang hati Sik sik. Heeh. Mula nek cara satria laras senajan to iki gending lembut, demung saron tetep melu kanggo gawe apa keketek irama. No. Selendem kurang kuat mergane ilustrasi utawa instalasi eh, sound sisteme kaya ngene. Dadi beda karo nek kanggo towa ngono nek cara aku lho kena melu ora kena ya ora apa-apa ning gandeng iki kuasane nang nggonku melu bas nino nanno ya wong aku eh ngeksi Uh... Sampean kula kei pegawean purun mboten? Napa? Melukis entus tak kalane kula saweg galang, nggih. Wah, cocok nih. Ya. Nah iki tuku iki nek biyen-biyen dikeki, iki job nek iki. Weh. Heeh. Mm geber Hah? Oh, lengkap. Berarti sampean motret orang kena motret kudu langsung. Oh, gedene sak Moses ngene. Ya Moses mesti kena ora apa-apa gede-gede ora apa-apa. Nggih. Dalane 750 tok lho. <laughs> Lukisan petang meter kok 750 iki jan ora ngergani karya. Ya lho wong dikekno. Lanjut. Pinapsu topo. Sing gender sentimen. Ah. Dadi bojone iki penyakiten njur lara terus ngono kuwi. Karepe bulane ngono kuwi. Eh? Papat loro. Papat loro niku nek dum loro seligur. E. Nek bojo ming loro wae ya ah, mboten ngoten. sing kemati. Ah guru kula loro. Sandik kula niki loro. Kowe ora mampu. Sandik kula meleh loro. Kowe ora mampu, Jok? Lah nggih loro. Kowe karo bojone wedi kok. Lah kowe ra sing makani bojomu to. Ora mampu. Ada lukisan sesasi ora mesti payu. Untung warisane akeh. Lanjut, Jok. Kula nyuwun disuwuk kalih. Bae. Mboten mung suwuk. Gong pernatas. Disuwuk dikempul marang. Amamangun Eh opo opo opo opo Ana ana wong bingung kok senengane bingung bingungake wong kafir ya Amamangun adu kecerdasan kok. No. Cak, niki kepenake napa malih niki? Wis kabeh ta iki? Sing urung, wah iki budhe rum uga rawuh. Sindene, oh budhelane durung. Ya. Iki kula nyuwun kutut manggung maestro. Bar kutut manggung terus aku tak medun. Kudu cakilan. Ora cakilan ora bayaran iki. Cakile siapke? ke? sing gendang kudu aji pendoane jan wah tenagane rusa kaya marijan kaya wayangan yang pasar malam ya Mas ya wah wala war wala semana wah semangatnya orang umum Esuk-esuk wis joget gandrung Banyuwangi. Wah, nonton joget dari Cak Dikin jan. Sing tak senengi sing kae lho, Cak sing tak dulu lho, tak mung tak tak plung. Ini ing apik banget. Tenggen kula enten niku jogetan lenong Betawi nggih ngoten niku. Sejenis. Jebulannya ditarik garis benang merah warna pesisiran itu mulai dari Banten sampai dengan Madura. Tenggen kula enten niku jogetan lenong Betawi nggih ngoten niku. Sejenis. Jebulane ditarik garis benang merah. Warna pesisiran itu mulai dari Banten sampai dengan Madura. Mampire nang Banyuwangi nyabrange tekan nek Bali wis mulai ke Wengku nang patron-patron. Nek Banyuwangi jan plek kaya anu, kaya lenong. Sa nek mereka kan ngai biola, nek tem mereka ngai gini rebab Cina nih kalau, nah sandangannya yo meh podo, bulane nuansa pesisir, lah luwi ceto meneh jebulane nuansa pesisir kuwi Tepat tantume para wali lan sak piturute kelebu para tabi'i tabi'in ngono kenang apa kok abasarif nganggo kesenian yo cak dikin diskusi sawetara cak Pripun Mas Pedro, Aa, ah, ah. niki kula sekedap malih badhe dados utusanipun Senawangi. Senawangi niku sekretaris pewayangan nasional Indonesia dan Persatuan Pedalangan Indonesia. Yeah. Ajeng ngadep dateng Presiden SBY tentang tentang perlunya kembali ke sebuah basic to culture yaitu kembali ke kebudayaan. Ya. Kebudayaan ini menurut Profesor Dr. Kuncoro Ningrat salah satunya adalah kesenian. Kesenian itu hanya seperdelapannya dari kebudayaan. Ngono? Ya. Jadi kebudayaan sing run tumurun ditinggalkan nenek moyang. Contohnya negara Indonesia ini negara industri apa negara agraris? agraris. Ah, negara agraris sokotembung tembung agraria. Agraria itu sokotembung tembung lemah. Ya toh? Iya. Ah, nyatane apa? wong nom-noman ki padha wegah ngopeni lemah ora gelem padha ngarap sawah alasane sederhana kotor sak sakjerone wong nggarap sawah contone umpamane panen sawah eh pari saka sawah digawa nang omah nang omah ki nduduti damine pari kae nang kono ana infrastruktur sing terbentuk tangga teparo melu ngewangi sawise ngewangi ora upah duit ning upahe beras Jenengan alit ngalami ngoten mboten budhelani? Nggih. Nggih Nggih. Ah, ah. Lah sak jerone kaya ngono kuwi aja didelok materine aja didelok gedene upah ning didelok sambung rasa tubinantu daya dinayan bareng-barenge wangi gotong royong. Lah semangat sing kaya ngoten niku saniki pun ilang, Cak. Oh nggih. Hampir tidak ada pedulinya. Wong numpak motor weruh ana wong tabrakan wis ditinggal lunga wae. wong nonton bencana ning TVRI ora ning televisi kuwi ya anteng saya meneh saiki patroli menayangkan keganasan-keganasan kekerasan-kekerasan wah jan ndadekake wong ki padha ana sing wedi ana sing jiwane terganggu nanging piye maneh wong tayangan kaya ngono tayangan sing paling unggul ya Mas ya di dalam TV oh ya, angel meneh Menurut ya. sampean piye, Cak? Lah saniki permasalahannya kan sudah jelas. Negara kita adalah negara agraris. Agraria adalah negara tanah. Kenapa kok nom-noman ora gelem garap tanah e dengan alasan yang cukup sampel saja kotor. Ah, sekarang orang mau dibicarakan, tapi bagaimana kita mencontohi Panjenengan sudah menyampaikan itu alasannya sederhana sudah ngerti alasannya kotor. Nah. Padahal kalau digarap itu lebih baik. Nah sekarang panjenengan bisa nyontoh nih, mbok leren lek dalang, saiki pengen jadi petani wae coba. Oh iya, silakan silakan da, silakan datang ke rumah saya. Oh iya. Nah, kalau Pak Entus itu tidak dalang kita kalau kono Hatmanto. Apa aku ngopi ngopeni sawah? Santri-santriku nang omah kuwi nek orang dalang, nek orang nanggon bangunan tak geburke nanggon salah sawah. eh, sing sawah matun drep, lan sak patunggalane sing nanggon apa sing nggon tebu ya ana sing klobot dan sebagainya aku ora mung sekedar omong Mas berarti sampean juga sudah ikut melakukan di dalamnya sudah eh patut diatung acungi jempol ora usah markaban ya ah kaya kowe ya ngono dadi tanah ku ya perlu digarap ah. ah aja ngantek kowe ngantek digarap tanah <laughs> Uripmu wis do ngomong perkara tanahku sing dhisik pisan tani nganti saiki. Hmm. Aku jengon ngono wedhus. Jadi ketua kelompok peternak nganti saiki pernah dikirim lunga ning negara Thailand kuwi yo perkara juara peternakan tingkat nasional. Ya, Dadi kabar sing tak krungu kowe ngingu wedhus wedok-wedok padha meteng kabeh. <laughs> Iya. Nggih, leres Mas Petro. Jak, jak. Monggo. Nggih. meneng wae ben ora krungu marhaban ya. Piye piye? Marhaban ki tau weduse ki arep lahiran dhewekne gelisah. Lah piye kok gelisah? Jroning ngati iki mengko ana wedhus lahir awak wedhus ndas wong. Apa iya? Bosok di tunggone nganti tekan jebrole jabang wedhus. Iya. Jebrol, jebulane wedhus wutuh. Heeh. Wah, dewe. Wah, selamat aku. Ah. Marhaban lunga. nembe sepuluh tindak, bayi ne wedus bengok. iya Bapak. Jadi <laughs> bapak iki tetep bapak. Wis tak lakoni kabeh. Tak lakoni wedhus ku tak oyak ya ngono. Bareng wis kepepet tak pojok ya jawab wedhuse. Dalam di dalam zaman <laughs> yang semakin edan ini Mas Marhaban Cak Cakikin. Iya. Ah, kae nek tembange Rangga Warsita. Piye? Sapa wong kang beco bejane wong kang lali esih bejo wong kang eling lan waspada bener mulane Abah Sarip sederhana semboyane sing tertulis ning kaos apa nek sampean kelingan sing gambare cokro kae aja neko-neko kapan aku dadi wong apik kuwi ah. Ah, kuwi pertanyaan sing mbacok awake dhewe ya kuwi. Lah iya. Ana hal-hal sing ora bisa dilakoni awake dhewe, contone ngletak ndase dhewe kuwi ya angel. Iya. Mula perlu bantuan wong liya, kuwi penting banget. Mula tuh in one 21 tahun muga-muga semangat hero dari 21 tahun Pondok Pesantren Nurul Huda semakin berkembang dengan mencetuskan santri-santri yang qualified akan memimpin bangsa dan negara. ya, Kita berikan tepuk tangan untuk Pondok Pesantren Nurul Huda. Nurul Huda. Ya. Iki malah rencananya Abah Sarip. Iya Mas? Oke, Pak Sudir. Mengko mauludan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam arep nganakke wayangan pitung dina pitung bengi eh dalange ya parjo mau ya sampean tak critani sejarahe parjo kuwi nangis karo abah bah kula niki dalang mboten ate ditanggap Lah. Abah watake wong gemblong ngono iki. Kowe iki mayangmu nganggo kelambi sing amoh, nganggo wayang sing amoh, nganggo gamelan sing amoh. Yen perlu sindene golekno sing wis meh modar ngono kuwi. Ngono kuwi. Ning nyatane aku mau Batok bolo isi madu tenanan jebulane Mas Parjo wayangane apik tenanan. Malah aku mau nabuh apa sarip ngendang mau. Jan ora muni. numpakmu pakmu numpakmu pakmu ngomong sing ditabok dudu si kulite kok kayune iki <laughs> kaya jimbe pang bulumu pang bulumu pakmu ngono Mas Ndus ngono kuwi senengane ya Mbak Lani ya Kutut kan manggung Kutut manggung menyuruh Mas Namro ro Nam Tapi nemes pinten? Gue ya, todos. Nem Enam. Enam. Enam, enam, enam, enam, enam. Ro, ro, ro. Nyeng, nyeng, nyeng. Nyong, nyong, nyong. Nyeng, nyong terus. Nyem, nyem, nyem. Enam, enam, enam, enam. Ah, sekarang apa Bude Lani Mawon? Moga Bude? Yang pangestu ya, Mas Endos? Tak pengestu nih, Yayi. Lambene, jangan. sepatus mangke waradin uh, ngiwa nggih sepatus sinden supaya mengo kabeh putrane Abah mau iki ya nglagoke lagune ungu bahasane Arab yo kaya wis ora karuan. Jujuk mawon, Mbak. Ana terus langsung kiwa. Terus urut lali aku nek urut-urutan. Lanjut, gimana Mikir dicabut mawar saking standar, jadi orang digotong standar, ke kebludak terus. Sing tanggane sudir iki to. Nah, Lah nek demenan mbok karo Kanan Pak Dalam. Dalam? sanes Pak Dalang. Sampeyan pun duwe bojo derek? Sampun. Oh, syukur. <laughs> Hah? Ah, oh, Bondan. B. Hah? Bu Bondan B. Hah? Mboten miren ta? Aku nek urung wong ayo terus budek aku. <laughs> Iki menika Bu Bondan tapi sing B, Pak Dalang. Oh, nggih. Konangan iki. Kula ngaku mawon, Pak. Nek ampun nate reuni dereng kali panjenengane Pak Rongo. Dereng niku? Hah? Dereng. Kuwi lho buktine kuwi. Bukti kuwi, Mas. Aja kuya kuyo. <laughs> Mau ki sampean prolog ki aku nang kono karo Rahmat. Rahmat ki garak mengko mesti oh, oh oh oh ngono kuwi. Lah tenan to ngono kuwi. Dantem mawon Rahman. Kiki aja ngeduas. Dantem mawon. Tenan sampean prolog wau ngompak terus kayak mesti kok uh, uh uh ngono. Sampean muni uh, uh, Lah tenan apa Sudir ki apalane mung kuwi ngono kuwi mah. Lanjut, ayo bonde bondan biyen, yuk. kula ta? Heeh. Kentasan. Kiwane. Nah, ojo cedak jengo nempel. Neng pla. Sinten nami jenengan, Mbak? Kula. Nggih. Sumiyati. Sumia. Oh, Mbak Sum. Heeh. Ayo Sum. Nun. Apa? Lanjut, Sum. Ayo Prabu Arjuna Sasra bau maju ke dhewe. Sampeyan medale mangke, medale mangke. Loh. Ah, jan. Prabu dosa muka ki jan. Aku ora kanti, nggih ki mangke mangke mangke. Mangke sedasa menit malih jan. direng makutane kesesaan tak ganjel kiwane manggungipun ni sekeca. Iki Mbak Yune dari sini to iki? Nggih, menawi mboten lintu. Ayo adine yo. Wis suwe. Nek udut ki sing rada irit, dintekno. Mane man lagi ora mayang lho, irit. aku ah, tak sulit meneo masih ayo ke tentang ki sebenarnya ke cokorupo mung rupane di gua jadi endah raras Orang ngono, sik gong kuwi nek sing nembang sindene cilik, sindene gede ya gong 6. Nek iso sindene, wah ora ketat. Gong. Nek iso kaya ngono apik ndak. Jadi kontras, cocok yo. Hor ketat. Gong. Terus. Gong. ayo cecere monggo monggo wah nang kono rame banget yo rek kok iki nonton mrono wae Bayangmu isi neng aku gung Gomo Tatane bapakmu Woi jole perkudoro karo bulu tiwo Mangga, Mangga, bangga bangga bangga bangga noni nona nona ngembel nom nom wah jan satpam, satpam. Aji nang di Aji? Hah? Oh, Pak Tir cakilan ngendang ya? Oh, kendangannya jen... Dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, dumang, Nang Ji, kok kapan-kapan ngendangin Om Tos Ji? Kowe aku duwe sabete, nek kowe ora kaya Pak Sutir, ora cocok karo undangane. Ndurang. Ndurang. Blak blak blak. Duta dutang. Tak dong, tak dong, tak dong, tumpang. Kuwi. Ah, sabetane Pak Sutir tertinggal karo undangane. Sabetan kuno Eh kendangan posmo, kowe postmodern. Tenang, Ci. Mau ngendangi aku, Ci, ya, Ci. Hmm. Wah, ayak. Seseke semono. Eh, nong, neng, nong, terang, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, dung, hepa, hepa, unu. Pas, kowe, kowe ngendangi aku, cocok karo karaktere. Ojo ngendangi sutir. Tertinggal dalangnya percuma. Kabutan, wah, oh, eh, eh, eh. Ya, ngantil pora, Sopo kuwi? Rahmat. Dadi iki. Ah, lagi cukup gunungan ngene iki lho, Jan. Niki kaya kaya mesti gunungan kaya mesti. Ah. Piye iringane piye, Mas? Iringane iki pasukir. Ning ning ning ning. Ning kaya mesti nyekel butok de mau. Heeh. Ning kami semuanya eh, eh, eh, ngono aku pas itu lah ngantel ora dadi wes pokoknya dan aku kari nompo batange wae mesake wong lagi stres aja dimusuhi ngono lho sutir ki ya musuhane ya molek Lanjut, Mbak. Kowe baik. Anu. Midangetno kangsa. Oh ya. Hmm. Eh. Bratasena lek nyawang Budelani. Endi? Oh iya. Wah, Sapa? Iki ndara. Sampun nyawang tepi-tepi ndara Bratasena kula aturi mriki. Nah. Eto. Endara Bratasena lek nyawang Budelani. Endi? Oh iya. Wah, Sapa? Iki ndara. Sampun nyawang tepi-tepi ndara Bratasena kula aturi mriki. Nah. Hmm. Yo, nolokare. Hmm. Pripun to? Aku tertarik. Gak usah mriki. Yo. Ki atau saya <laughs> Lah kok malah ginyang rumah saka ki nek ngopo ya? <laughs> Iki ki putihane gaweane tuh giyo. Gunungan? Nggih, Pak. Ya, apa. Ayo, lanjut rambuke bulani. Mitra. Menawi wonten ingkang tepang sugeng para tamu dipun sebat setunggal boko setunggal. Mangga. Suarane bulani iki pancen demenake tenanan kok, Reng. Wah iya. Mangga Bu Dewi. Suken suken rawuhipun Pak Hardono. Ku oh, Pak Hardono rawuh. Wah, segel dalu Pak Hardono. Pak Hardono biyen nyalon wali kota. ora dadi ah iya gara-gara cak dikin <laughs> cak dikin bareng jago ora dadi terus kuru sinten dikin niko piambake diet to mbak <laughs> aja ngono aja kesalahane wong liya elek wong liya aja diler <laughs> wis ngerti nek mas dikin ki kencing manis aja diomong-omongke ora iso ngaceng bareng dikandak-kandake aja ngono kuwi tegese mirang wong sak jerone wong urip akeh ampun ngoten mbak ngerti sak iki kowe sing malah mirang-mirange kono malah malah aku ya kuwi kendangane aji pas kuwi ndrutung per Pak Sutir ini kele mm, tak petok ora pas mesti oh oh ngono oh, mesti Sugeng rawuhipun para tamu sedaya. Nggih, sugeng dalu Abah Sarip baleni. Sugeng dalu Abah Sarip. Nyanyi-nyanyi. Ya. wangi wangi tak tak drak tak drak tak drak tak tari Kelingan zaman rin wonten pantap nggih. Bude. Injih. Wah, kula tesi alit, tesi urung apa-apa, jenengan sampun maestro kondang banget. Amin. Nyindeni Bude Rum, Balang iya. Putri, Bude Harni, Mbah Harni ya. Injih. Saniki mun do tuane nggih, Mbah nggih. Ibu Hajah Sulangi. Nah. Oh, gajah. Hajah <laughs> kok gajah. Foto oh, karo aku. Rahmat men omben omben omben ndase wis keduten dro men omben men omben omben tak tukangi omben anana eh eh manuke abah mansur manuke abang mangsor ata ben ben ben ben ben ben ben wangsur tak ombeni kok terus yo, yo, yo jawabane apa niku wong tumaninah. Pripun? Tumaninah ya, Wis menep. Menep jroning wanara. Mas detek rawuh. Wah. Monggo Mbak detek kula turi lembet. Monggang so. pakaian karo londo-londo kan pakan wah tak pamer sabetan aku kok pakan pakan sing ndang aji dudang dudang pakan pakan pakan pakan pakan tiba ke sido nyongklang pakan apa kok sido nyongklang dalang boten ngerti gending dasare sinaune nang nggon kaset lah niku ngrungokne dasare ya karo budek-budek kudo nyongklang kok sido nyongklang sapa Joko sapa Oh Joko Milo Sabang ana tenan to kuwi Mangga bulani pakan nana he manuk emas dedek manuk emas dedek Tak bakana bakana bakana sajen negong traing nata traing nata ki getih ratu rah kuwi getih trah kok rah wisul dumatung deg wau malih dadi tambal sulam. Iki nggo buktekno nek Sri Buning iki asale wis tawono iki. Nilo nilo nilo lan long padha ning hukum musik kuwi nek meniru boleh asalkan tidak lebih dari 4 bar. Sak bar kuwi petang tutukan mulane aja luwih saka 16 ketukan. Ngono kuwi. Padha karo Selamat malam kekasih gelapku. Kalau tiada artinya. Anak gue. Begadang jangan begadang. Karo Selamat malam kekasih gelapku. Kalau tiada artinya. Anak gue. Begadang jangan begadang. Anak gue. Ini orang ono empat bar lain niru sah hukumnya nanggon uh, eh, hak cipta permusikan Indonesia. Lanjut, si lang lu, tembungannya sing kuat. Hmm, nek perlu demunge kudu luwih anas timbang sing ngendang. Mas Sentus. Padha-padha tiba suku wong bagus kuwi akeh ning Mas Sentus ki mung siji. Sesuk tak tambah. Delah eh, Mas Sentus. Jane mboten anggeta lho, anggeta. Entus. Entus. Pandus, pandus. Tening puber, pandus. ya. Yang Endang loro. sumilir ayo padha nglilir dari tidur panjang tidur panjang membuahkan kebodohan lan kemalasan bocah angon kuwe kelawan aku kang padha angon nafsu penek blimbing blimbing kuwi pencegah bludruk lan kolesterol tetombo iso uga pasien salat limang waktu nggih rama kanggo basuh dodotira dodot sandanganing manungsa apes lali bilahi lawan luput kumitir bedahing pinggir ora ana manungsa kang sampurna dole domono jlumatana ayo mifil tole mifil setitik mboko setitik dandani awak kanggo sibo mengko sore yenta tiba-tiba dumadaan malaikat Israel nyegat karo nyawaning menungsa kang wis titiwancine kapundhut ora bakal gelagapan sehingga sajroning sakaratul maut mripate ora pecicilan mergane kaget dumadaan utawa cangkeme ora mengo Karono uga kaget nanging siap mental spiritual ngadep sajroning kematian minangka kelahiran aning sajroning alam kubur lan alam kelanggengan mumpung jembar kalangane mumpung padang rembulane selagi nyawa masih dikandung badan mumpung ana wektune mumpung esih urip esih sehat wal afiat ayo padha tolabul ilmi padha nyinauni setitik mboko setitik yen kowe karawaku gelem lan duweni niat insyaallah cocok lawan janjine pangeran Allah Subhanahu wa taala bakal ngijabahi karo panyuwunmu marga sing kuwasa ora bakal ngrobah nasibe manungsa yen ora manungsane dhewe ayo dole saiki padha sowan ndoro ki aku wis cukup mengko disambung maneh sasi mulut ana pegelaran pitung dina pitung bengi sing menyelenggarakan pondok pesantren Nurul Huda mengko terakhir penutupe wayangane aku mbuh ki kok wutuh apa aku minggoro goro ya nek wutuh ya ora usah nggawa yoga kok omah yagane cukup iki wae sing ngendang aci, <laughs> iya iya bocah kok Nek perut panjeri saiki ya ah. mentekane ora terlat. Niki iki kebanan ngerti po. Kebanan kok demenan. Wong kae iki ngitung duit ora iso kok demenan. Kae lugu-lugu ning wong kae ngerti po. Ora ngerti nemu tandeng tandeng tak tak. Oh, ngono kuwi. Nah iya, sabetan wayang pamane nganti kalah. Ya ora Mas. Ya wis si Kowe mengko mipil-mipil nek kowe gelem takon karo Untus engko tak tuduh-tuduke. Tudu budaya ini mangke makate nunggu nunggu benar apa pas Pak Wah aku nek kelingan sinten Lho tekane terlat Waduh jan kaya Cina iki Ya wis kok tahun ngarep ae Ayo dole aku njaluk pangkur engko sing nembang ben wawin. Hakaryo langeneng jiwa dawa gending yuto benoko. she wajah ali ceng suwi ha eh, iya ah rukeng cowang turu jengking ketro cowang hmm. Ripun kabare Win? Pangestunipun Kang Mas. Wah, jan kowe iki nek sembayang iki melu kategori niki wadon pola lanang mbak kowe Banci. Berarti nang tengah ya, nang batas soft. Ladies and gentlemen. Hmm. lanang karo wedok bingungi kula, Mas. Oh, nggih. Nggih. Nek kowe Ini ya duwe bekakas. Lho lho lho lho, yo jelas to Mas, yang ini iki jenenge rak yo uh, double garden, rak yo ngerti dhewe. Hmm. Asik difoto sik aku kok. Wes urung Mas, urung. Sunut to sing maca? Pripun ini niki, Pak? Ah, kok ngundange pa to? Rujak rujak apa nih? Blimbing. Blimbing. Raja raja blimbing. Raja Ayo kone. Kemon please kong. Oke. Okay. Milang miling kali ising lancar lanjut dadi hmm. Na na na